četvrtkom. Godina je 1960. U Brazilu se održavaju predsjednički izbori. Dva su glavna kandidata, general Enrique Teixeira Lot, bivši ministar rata i Žanio Quadroš, bivši guverner najbogatije brazilske savezne države Sao Paulo. General Lot bio je kandidat PSD-a, socijaldemokratske partije. On je bio ministar rata u vrijeme dok je ljevičar Žuselinu Kubiček bio predsjednik Brazila. Kuadoš je pak bio kandidat UDN-a, Nacionalno-demokratske unije, koja je okupljala desne i konzervativne snage. Ta predsjednička kampanja nije bila samo posebna po tome što je kandidat ljevice bio general, koji je čak dobio i potporu komunističke partije Brazila. Usred kampanje Quadros se odrekao UDN-a. Konzervativne snage u Brazilu nadale su se da su u nekadašnjem sposobnom i omiljenom prvogradonačelniku Sao Paula, onda i guverneru istoimene savezne države, konačno dobile kandidata koji će pobijediti na izborima. Sada se taj kandidat odrekao nominacije UDN-a. U kampanji Loce nije mogao mjeriti s Quadrošem, koji je za svoj simbol uzeo metlu. On se prikazivao kao čovjek koji će počistiti sve ono što je loše u Brazilu. 3. listopada 1960. 11,6 milijuna birača izašlo je u Brazilu na predsjedničke izbore. Quadros je dobio 5,6 milijuna ili 48% glasova i postao je predsjednik Brazila. Vrlo brzo postalo je jasno da Quadros neće biti spasitelj Brazila. Thomas Skidmore u knjizi Brazil, pet stoljeća promjene, piše. Svakim danom činilo se da njegova impresivna izborna pobjeda znači sve manje i manje dok se suočavao s birokracijom i kongresom koji je bio imun na njegovu predizbornu retoriku. Njegovo bizarno ponašanje nije pomoglo. Na primjer, provodio bi neumjereno puno vremena obsesivno se namještajući, tako da bude točno u središtu stražnjeg sjedala svoje predsjedničke limuzine i bez ikakvog upozorenja objavljivao bi krajnje specifične predsjedničke zapovjedi, koje su dobile nadimak biljetes ili karte, poput one kojom su u vrijeme karnevala zabranjene namirisane bombe. Zbog njih je navodno u djetinjstvu ozlijedio oko. Politički komentatori počeli su se pitati kako on uopće planira vladati. U stvari, Kvadruš se nije trudio pregovarati s kongresom o svom programu. Umjesto toga on je provodio vrijeme zauzimajući senzacionalističke poze, poput davanja u kolovozu 1961. najveće odlikovanje za strance Che Guevari. Postajalo je jasno da je Brazil možda izabrao lažnog mesiju. Kvadroš je svim tim iznenađenjima dodao ono najveće, bez ikakve najave, on je nakon šest mjeseci i 23 dana provedena na dužnosti predsjednika Brazila dao ostavku. Dvadeset pet kolovoza 1961. Žanio Quadros dao je ostavku na dužnost predsjednika Brazila. Nakon ostavke otišao je Sao Paulo, a onda u luku Santoš, u kojoj se ukrcao na brod Uruguay Star i otplovio za London. Leslie Battle u Cambridgekoj povijesti Latinske Amerike u devetoj knjizi posvećenoj povijesti Brazila nakon 1930. pišu. Kvadroš je ostatak života proveo pokušavajući objasniti zašto je u kolovozu 1961. dao ostavku na dužnost predsjednika, ali bez uspjeha. Najpotpunije i najuvjerljivije od mnogih objašnjenja je ono koje je on neposredno prije smrti 1992. kada mu je bilo 75 godina dao svom unuku. U njemu je on naglasio tešku ekonomsku i financijsku situaciju koju je naslijedio od predsjednika Kubičeka, upornu opoziciju u kongresu zakonima koje je on predložio, gol Pišmo ili težnju za državnim udarom koju su iskazivali Carlos Lacerda i drugi vođe UDN-a i raznolike slabo definirane strašne sile, odlučne da potkopaju i osujete njegov autoritet. Njegova ostavka tvrdio je bila je planirana. Bio je to politički manevar protunapad protiv opozicije poduzet u interesu vladanja. Vojska, guverneri država, veliki poslodavci, narod, vjerovao je, jednostavno neće prihvatiti ostavku. Pogotovo jer je njegov potpredsjednik Joao Goulart bio neprihvatljiv kao nasljednik. Žanio je napisao pismo ostavke 19. kolovoza i predao ga u Ministarstvo pravde 22. kolovoza. Nikada nije zamišljao da će ono biti prihvaćeno. Kao što je Charles de Gaulle u prosincu 1958. došao na vlast i promijenio francuski politički sustav, tako je Jeanio Quadroš namjeravao promijeniti brazilski sustav. Njegova je ostavka trebala izazvati šok koji je dio vojnog vrha trebao iskoristiti za državni udar. Vojna vlast trebala je raspustiti kongres i pozvati žanio Quadroša da se vrati na vlast i provede svoje reforme. De Golu je to uspjelo, Kvadrušu nije. Vojska nije stala na njegovu stranu, narod također. Kada se nakon davanja ostavke iz Brazilije vratio u Sao Paulo, očekivao je na aerodromu golemu masu ljudi. Na aerodromu nije bilo nikoga, osim putnika. Kvadruš je tada navodno rekao, narod, a gdje je narod? Ostavka Žanija Kvadroša imala je jednu krajnje neočekivanu posljedicu. Predsjednik Brazila postao je njegov potpredsjednik Joao Goulart, koji je u vrijeme Kvadrošave ostavke bio u službenom posjetu Narodnoj republici Kini. Ulazak Joao Goularta ili Žangua u političku palaču nije bio lak. Ustav je bio jasan. U slučaju ostavke predsjednika, potpredsjednik preuzima tu dužnost. Međutim, bojni vrh nije bio oduševljen time. Leslie Petel piše. Trojica vojnih ministara Denis Heck i Green Moss nisu bili spremni prihvatiti Joa Golarta za predsjednika. Samo njegovo ime budilo je stare strahove da će on, jednom kada stupi na dužnost, promovirati republika sindikališta – kako se tvrdilo da je bio njegov plan još iz razdoblja dok je bio ministar rada 1953. i 54. ili da će odigrati ulogu brazilskog kerenskog i odvesti Brazil putem komunističkog preuzimanja vlasti. Oni su zgrabili mogućnost koju je pružila njegova odsutnost. Goulart je bio u Singapuru 25. kolovoza kako bi dali veto na njegov povratak u zemlju i inauguraciju za predsjednika, te su dali jasno do znanja da će on, ako se vrati u zemlju, odmah biti uhapšen visoko vojno zapovjedništvo onda je nametnulo ono što je u stvari bilo izvanredno stanje, koje je uključivalo i cenzuru tiska, radija i televizije. Vojska nije uspjela spriječiti Gularto povratak u zemlju i njegovu inauguraciju za predsjednika. Prvo je bivši ministar rata i Kvadrošov protukandidat Lot javno istupio protiv vojnog vrha. Onda su na ulice izašli sindikalisti, studenti, a i dio vojnih časnika bio je protiv vojnog vrha. U kongresu sve su stranke, osim UDN-a, bile za Gularta. Čak je i kardinal Dom Jaime Kamara, predsjednik nacionalne konferencije brazilskih biskupa, bio da se dopusti Gulartu povratak u zemlju i njegova inauguracija za predsjednika. Pred svim tim vojska se morala povući i početkom rujna 1961. Joao Goulart Žangu vratio se u Brazil i preuzeo dužnost predsjednika. Joao Goulart, sin bogatog uzgajivača stoke, rođen je 1. ožuka 1918. godine u San Borži. Godine 1946. prvi je puta izabran u parlament države Rio Grande do Sulu. U toj državi bio ministar pravde i unutarnjih poslova, a 1953. predsjednik Brazila Žetulio Vargas odabrao ga je za ministra rada. Do tada se već Goulart profilirao u ljevičarskog političara. Kao takvoga je socijaldemokrat Žuscelinu Kubiček odabrao za svog potpredsjednika. Sve ovo značilo da vojni vrh i konzervativne snage okupljene u UDN-u neće biti blagonaklone prema njemu. Pored te opozicije, Gulart je naslijedio teško ekonomsko stanje, u mnogome izazvano i golemim investicijama koje je poduzeo predsjednik Kubičak. Thomas Kidmore piše. Gularti je naslijedio sve goru ekonomsku krizu. Inflacija je porasla s 25,4% 1960. na 34,7% 1961 i sada je proizvodila znatna izopačenja u donošenju ekonomskih odluka. Ona je bila i jedan od dvaju znakova stranim kreditorima da vlada gubi kontrolu. Drugi je pokazatelj bio deficit platne bilance, koji se mogao pokriti samo smanjivanjem brazilskih deviznih rezervi ili povećavanjem duga. Obećanja o stranoj pomoći koje je uspio pregovorima ishoditi kvadroš, sada su bila povučena. Neke nade davalo imenovanje Santiago Dantaša za ministra financija. On je oblikovao trogodišnji plan reformi i otputovao je u Washington kako bi pregovarao sa Međunarodnim monetarnim fondom i Sjedinim američkim državama o novim sporazumima. Zauzvrat je morao dati antiinflacijski program. Tantoš je to i učinio, ali kad se vratio kući bio je napadnut od lijevih političkih snaga da se proda u Washingtonu. Mnogi su se prisjećali kako je Kubičak rekao ne Međunarodnom monetarnom fondu, ali su zaboravili da je on imao velike devizne rezerve. Gulart ih nije imao. Na sve je to došla i Dantašova bolest, zbog koje se on morao povući iz politike. Kako se bližila 1964. situacija je bila sve gora. Thomas Kidmore piše. Američka vlada već je otpisala Gularta u najboljem slučaju kao nepouzdanog, u najgorem kao revolucionara i ograničavala je svoju pomoć na države u kojima su na vlasti bili guverneri koji su bili protiv Gularta. Tu je politiku State Department opisao kao otoci razuma. To je učvrstilo ljevičarske optužbe da Sjedinjene države interveniraju u Brazilu u korist reakcionarnih snaga. Do početka 1964. brazilska financijska tržišta bila su puna glasina o nadolazećem državnom udaru. Do ožujka 1963. godišnja stopa inflacije bila je viša od 100%. Na odgovor vojske nije trebalo dugo čekati. Ovoga je puta ona bila spremna učiniti sve kako bi državni udar uspio. 30. ožujka 1964. zapovjednik četvrte pješadijske divizije general Olimpio Murao Filjo, stari borac protiv građanskih vlada koje nisu bile po volji vojnom vrhu, odlučio je sljedećeg dana u podne povesti svoje vojnike u marš na Rio de Janeiro. Toj se odluci isprotivio general Carlos Luis Guedes, koji je zapovjedao divizijom stacioniranom u Belo Horizonteu, ali je guverner moćne države Minas Gerais podržao generala Filja. U ranim jutarnjim satima 31. ožujka oko 4000 vojnika krenulo je u 200 km dugi marš na jug kako bi svrgnulo s vlasti predsjednika Gularta. Načelnik stožera vojske, general Umberto Castelo Branco, nije znao o toj akciji i brzo je otišao u ministarstvo rata gdje je vladala zbrka. Ministar, general Dantas Ribeiro, inače Gularto pristalica, umirao je u bolnici od raka. Kako je general Murao Filho bio na glasu kao nepouzdan, čak i lud, Kaštelo Branco mu je dodijelio supervizora, generala Antonija Karluša Murisija. Garnizon u Riju brzo se priklonio pučistima, ali postavilo se pitanje što će biti s ostatkom zemlje. U noći 31. ožujka na 1. travnja sve je bilo gotovo. Gularto ministar pravde, Abelardo Žurema, Pozvao je na masovne demonstracije protiv vojske, ali do njih nije došlo. Vojska se nakon početnog nereda uspjela organizirati uz pomoć dijela policije, uhapsila je ključne ljude kako Gulartove vlade, tako i ključnih stranaka i organizacija koje su mu davale potporu. Na sjeveru istoku obračun je bio najžešći, tamo je desetak seljačkih i ljevičarskih vođa mučeno i ubijeno. U sljedećih nekoliko dana, travnja 1964. sve je bilo gotovo kongres koji je bio očišćen od gulartu bliskih zastupnika i senatora, za novog je predsjednika izabrao generala Koštela Branka. Tako je počela više od 20 godina duga vladavina vojske u Brazilu, koja će biti obilježena i mučenjem svih onih koji su vođe hunte smatrali opasnima. Govori magistar Želimir Brala. Mučenje se sastojilo od nekoliko metoda koje su ili kombinirali ili hijerarhizirali u skladu sa onim što su očekivali da prizna okrivljenik. Prvo, fizičko mučenje, mlačenje pendrekom, batinom, udarci rukom i nogom, opekotine kiselinom, i elektrošokove. Elektrošokovi onim indukcijskim aparatom za telefon. Psihološko nasilje je također bila jedna od taktika istražitelja. Dakle, prijetnje da će se njihovim obiteljima nešto dogoditi dovodili bi malodobnu djecu u zatvor da posjete majke ili očeve koji su mučeni. Otimali su članove obitelji Dakle, vršili grozan psihološki pritisak na žrtve. Elektrošokovi su bili posebna im draga metoda, razgolitili bi žrtve i davali bi im električne udare ili bi ih potom utapali, odnosno žrtvama bi se glave uranjile u posude s vodom, tako da bi ili morali piti litre vode ili se ugušiti. A vjerojatno najgori od svih tih metoda, fizički najgora od svih tih metoda je bila takozvani paudi rara, doslovno ararin štap. Arara je onaj veliki papagaj, prekrasan amazonski veliki papagaj. A to se sastali u tome da bi žrtvi vezali ruke i noge, te bi joj potom ispod koljena provukli štap na kojoj je onda žrtva visjela. A istovremeno bio joj davali elektrošokove. I druga najgora metoda, pored svih ovih ostalih e, groznih metoda je bila takozvana zmajeva stolica. Žrtve bi posjeli bez odjeće na stolicu presučenu pocinčanim limom i davali im elektrošokove preko cijele stolice. No, ni sve te grozne metode koje zapravo su bile neefikasne. Neefikasne jer kad je netko izložen takvim, takvoj strašnoj torturi, on će priznati sve. Naravno da bi se oslobodio boli, bilo psihičke, bilo fizičke. Usprko svemu tome, oficiri su 85. godine shvatili da nisu u stanju više kontrolirati društveno nezadovoljstvo, da nisu u stanju kontrolirati recesiju i uopće ekonomsku krizu, da nisu u stanju kontrolirati inflaciju koja je opet buknula na neke 200%. Odmah nakon državnog udara, još dok je predsjednik Joao Goulart bio u zemlji, predsjednik Senata Auro de Muira Andrade proglasio je da je položaj predsjednika upražnjen i prema Ustavu, predsjednik zastupničkog doma, Raineri Madzili, preuzeo je dužnost privremenog predsjednika. Prava moć bila je naravno u rukama vojske, ali pitanje je bilo tko će tamo biti glavni. 2. travnja 1964. general Artur da Košta je Silva, načelnik vojnog odjela za proizvodnju i radove, obavijestio je sve vojne zapovjednike da će on, kao časnik s najvećim činom i ugledom, preuzeti položaj vrhovnog zapovjednika oružanih snaga koji je inače imao predsjednik Republike. General Koštoje Silva onda je utemeljio vrhovno zapovjedništvo revolucije, koji su pored njega kao predstavnika vojske činili zapovjednici ratnog zrakoplovstva i mornarice. Od travnja 1964. vojska će nadzirati Brazil. Leslie Battle i Celso Castro u kembričkoj povijesti Latinske Amerike u devetoj knjizi posvećenoj povijesti Brazila nakon 1930. pišu. 21 godinu do prelaska na civilnu vlast, iako ne i punu demokraciju, u ožujku 1985. Brazilci su živjeli pod autoritarnom vojnom vladavinom. Tijekom toga razdoblja niz od pet predsjednika, svi su bili generali s četiri zvjezdice, bio je odabran od visokog vojnog zapovjedništva i onda neizravno izabran prvo od kongresa, kasnije od koleđa elektora. Većina njegovih članova zajamčeno je birala kandidata kojeg je odabrala vojska. Od 1966. do 1978. guverneri država također su birani prvo od vojske i onda neizravno birani od državnih skupština ili državnog koleđa elektora. Gradonačelnici glavnih gradova, saveznih država i drugih gradova od važnosti za nacionalnu sigurnost izravno su postavljeni od vojske, Kongres i Skupštine država nastavili su se birati svake četiri godine izravnim tajnim glasanjem, ali s vremenom prestajali bi zasjedati na neko razdoblje i njihova su prava i moć bili znatno smanjeni. A i izbori nisu bili slobodni. Stari sustav stranaka 1966. potpuno je rekonstruiran i do povratka višestranačkog sustava 1979. bile su samo dvije stranke, Provladin savez za nacionalnu obnovu Arena i opozicijski brazilski demokratski pokret MDB. Izborna pravila često su mijenjana kako bi se pogodovalo areni. Mediji su bili cenzurirani i rad opozicijske stranke od 1979. stranaka bio je izuzetno ograničen. Najteže godine vojne vlasti nastupile su u prosincu 1968. kada su vojne vlasti donijele institucionalni akt broj 5 koji je na snazi bio 10 godina. U brazilskoj povijesti tih se 10 godina naziva olovnim godinama. Postavlja se pitanje u kojoj su mjeri druge zemlje sudjelovale u uspostavi, održavanju, a možda i ugašenju diktature u Brazilu. Tu vrijedi spomenuti operaciju Kondor. Operacija Kondor bila je vojno-politička alijansa između raznih vojnih režima u Južnoj Americi. U njoj su sudjelovali Brazil, dakle, Argentina, Chile... Bolivija, Paragvaj i Urugvaj. Uspostavljena je uz pomoć CIE, e, dakle obavještajne organizacije Sjedinjene američke država i provođena je 70. i 80. godina u tim zemljama koje su sudjelovale, a sporadično i u Kolumbiji, Peru i Venezueli. Operacija Kondor je organizirana radi koordiniranja represije opozicije u tim diktaturama radi kažnjavanja, odnosno eliminiranja lidera ljevice koji su djelovali u Južnoj Americi s jedne strane, a s druge strane je to bila reakcija na osnivanje OLAS-a. OLAS je Organizacion Latinoamericana de Solidaridad, dakle Latinsko-Američka organizacija solidarnosti, koju je 1967. godine osnovao Fidel Castro. Cilj je te organizacije bio suzbijanje sjevernoameričkog imperializma i širenje revolucije na latinskoameričkom kontinentu. Che Guevari je upravo bio olas okvir za odlazak u Boliviju i pokušaj podizanja revolucije. Dakle, glavni cilj, glavna funkcija je bila eliminirati bilo kakvu opozicijsku grupu koja bi se suprotstavljala vojnim režimima, Među njime su bile i stvarne opozicijske grupe ili pokreti, kao na primjer Tupamaros u Uruguaju ili Monteneros u Argentini ili pokret revolucionara, revolucionarne ljevice u Čileu, ali su bile naprosto i mnoge izmišljene grupacije koje su napuhavane u izvještajama obavještajnih sistema kako bi služile kao izlika za jaču represiju i za jaču kontrolu društvenih tokova. Osim suzbijanja dakle, postojećih snaga, operacija Kondor imala je dakle, cilj suzbijanje organiziranja potencijalnih novih protorežimskih e, grupacija i minimiziranje bilo kakve opozicije. Za javnost deklarirani je cilj operacije bio borba protiv terorizma jel, u svim navedenim zemljama. Naravno, svi smo mi protiv terorizma. Ako neko kaže da se bori terorizma, lakše ćemo to prihvatiti nego ako kaže da se bori protiv opozicije. Nisu postojala nikakva osim koordinacijskih tijela, nikakva fiksna tijela, nikakva pisana pravila kojima bi se ti režimi rukovodili u proganjanju političkih e, neistomišljenika, tako da je olakšan protok obavještajnih informacija ili naprosto mijenjanje zatvorenika različitih državljanstava. Jer Čilanac pobjegne u Brazil, Brazil ga uhapsi i dostavi ga bez procedure, vrati natrag režimu u Čileu ili vice versa. Tako su, na primjer, u jednoj poznatoj epizodi 78. godine urugvajski operativci u suglasnost Brazila u Porto Alegreu, glavnom gradu Savezne države Rio Grande do Sul, oteli obitelj urugojskih aktivista, uključujući djecu 3 i 8 godina, dvoje djeca 3 i 8 godina i odveli ih u Urugvaj gdje su roditelji poslije nastradali. Tijekom vladavine vojne hunte u samoj vojsci trajao je sukob između umjerene i tvrde struje. jedni i drugi smatrali su da Brazil treba spasiti od prijetnje slijeva, ali su se razlikovali u tome kako spriječiti tu opasnost. Umjerena struja, predvođena generalom Kaštolom Brankom, smatrala je da treba surađivati s dijelom političara s desnice, prije svega s onima iz vodstva UDN-a. Tvrda struja smatrala je da samo vojska može spasiti Brazil umjerena i tvrda struja natjecale su se za prevlast sve do 1968. kada je pobjedila tvrda struja. Te su godine izbile velike radničke i studentske demonstracije. Na velike radničke demonstracije vojska nije odgovorila silom, ali kada su na ulice Rio de Janeiro izašli studenti, na njih je poslana policija koja je demonstranta rastjerala suzavcem i pucnjevom. Nakon toga je mladi zastupnik iz Rija, Marcio Moreira Alves, održao govor u kojem je predložio da žene Brazila protestiraju protiv vojne vlasti tako što će svakom uniformiranom čovjeku uskratiti seks. Tvrda struja je nakon tog govora odlučila djelovati. Konačno je nadvladala umjerenu struju i donijela institucionalni akt broj 5, s kojim su počele olovne godine. Zastupnik Alveš uspio je pobići iz Brazila. Demonstranti i drski zastupnici nisu bili prijetne vojnoj hunti, ali gerilci jesu. Državni udar nije odmah izazvao oružani otpor. Na njega je trebalo čekati pet godina. Thomas Skidmore piše. Gerilci su prvo došli na zaoglas pljačkanjem banaka. Ti su pothvati, barem u početku, bili uspješni. Slabo naoružani čuvari nisu se mogli mjeriti s mladim pljačkašima, koji su s poprišta odlazili noseći plijen, vičući revolucionarne slogane i bacajući protuvojne letke. Novac su trebali kako bi financirali svoje operacije, a pljačke banaka su također trebale pokazati da utvrde kapitalizma nisu neosvojive. Gerilci su također pribjegli strategiji otimanja istaknutih stranih diplomata. To se radilo zbog postizanja dvaju ciljeva. Jedan je bio pokazivanje slabosti vlade, drugi je bio da se za taoce diplomate razmijene gerilci koje su uhvatile snage sigurnosti. Otmice su počele s američkim veleposlanikom Burkom Elbrichom, koji je oteti svoje crne limuzine tipa Kadilak dok se vozio kući na ručak. Otmičari su predložili da se u zamjenu za Elbrika pusti deset zatočenih gerilaca. Nakon žestoke debate u vojsci, vlada je pristala razmijeniti zatvorenike za veleposlanikovu slobodu. Vođa kubanske revolucije Fidel Castro postavio je strategiju koja je nalagala da otpor počne na selu, udaljenim dijelovima zemlje. Tek kada gerila naraste u broju i ojača u oružju, onda ona može napasti veće vladine i vojne mete te gradove. Dio brazilskih gerilaca okrenuo je tu strategiju na glavu. Oni su pokušavali prvo u gradu pokrenuti oružani otpor. Najznačajniji teoretičar urbane gerile bio je brazilac Carlos Moringelja. Vojska je urbanu gerilu brzo slomila. Gradovi nisu postali utvrde gerile, već su postali, kako je to sam Fidel Castro rekao, njezino groblje. Više su uspjeha imali gerilci koji su slijedili Castrovu strategiju. U području Araguaja u Amazoni skupina gerilaca uspjela je kod seljaka naći potporu i pokrenuli su otpor protiv vojnih vlasti. Vojsci je trebalo dvije godine da slomi tu gerilsku skupinu. Do 1974. vojska uspjela slomiti svaki oružani otpor svoje vlasti. Ni urbani, ni ruralni gerilci nisu imali šanse slomiti vlast vojne hunte. Nju će na kraju slomiti civili. Ako se vratimo na samu diktaturu. U Brazilu se e, ta priča odvijala sa mnogim sličnostima sa drugim južnoameričkim diktaturama. Sličnost je prvenstveno u ideologiji, naravno, u vojnim teorijama i u taktikama i u načinu organizacije vlasti nakon preuzimanja vlasti. Dakle, slično kao u Argentini, Čileu, Uruguaju ili Paragvaju 60-ih, 70 i 80 godina. Svima je njima zajedničko to da se u jeku hladnog rata, jel? da se one tobože bore i štite od komunističke prijetnje, od prijetnje da će u tim zemljama biti provedena revolucija i da će komunisti doći na vlast. Istina je da su stranke komunističke orijentacije zaista postojale u tim zemljama, uglavnom su bile ilegalne, no imali su naravno ograničenu snagu, ograničen moć, ograničen utjecaj i nije bilo vjerojatno da bi mogle preuzeti bilo na koji način vlast. Prema logici vojnih diktatura vladati nekom zemljom znači voditi rat. A da bi se mogao voditi rat unutar zemlje, vlade se moraju reformirati i militarizirati. To je da kako posve suprotno liberalnoj i parlamentarnoj demokratskoj logici, ali eto, iz te perspektive gledano to je bilo tako. Brazilska je diktatura imala i posebnosti koje su dakle drugačije e, karakteristike u odnosu na ostale ove južnoameričke diktature koje sam spomenuo. Velika razlika je u tome da je Brazil očuvao institucionalnu strukturu prijelaznog tipa, dakle između čiste diktature i demokratskog režima. Bio je jedini od tih zemalja sa diktaturama koji je očuvao i omogućio opoziciju u kongresu Opozicija doduše nije imala moć da spriječi donošenje odluka, ali nije bila ukinuta. Dakle, na papiru je brže e, su postojala dva bloka, postale se dvije stranke, jedna opozicijska, a jedna državna. Druga važna posebnost brazilske diktature u odnosu na ove ostale je što je pravosudni sistem također ostao dijelom nezavisan. A to je omogućivalo da suci uz pomoć pravnog instituta habeas corpus. Habeas corpus je e, pravni institut koji e, zabranjuje uhićenja bez naloga, zabranjuje zadržavanje u pritvoru bez ozbiljnih e, dokaza, traži brzo dovođenje na sud i tako dalje. Dakle, uz pomoć habeas corpusa su brazilski sudovi i oslobađali ponekoga opozicionara, a ovi su potom odlazili u egzil, uglavnom u Europu. Sjedinjene američke države znale su da vojska sprema državni udar. Američko veleposlanstvo preko veleposlanika Lincolna Gordona i vojnog atašeja Vernona Waltersa održavalo je vezu s vojnim i civilnim vođama državnog udara. Dva dana nakon što je predsjednik Senata proglasio položaj predsjednika upražnjenim, administracija predsjednika Lindona Johnsona podržala je vojni režim. To je priznanje došlo usprkos tome što je proglas predsjednika Senata bio u suprotnosti s Ustavom i zakonima. Da bi se položaj predsjednika proglasio upražnjenim, predsjednik Brazila morao je biti ili opozvan i osuđen za kazneno djelo ili je morao biti u inozemstvu bez dopuštenja kongresa. Američki predsjednik i njegova administracija nisu se obazirali na neustavnost smjene zakonito izabranog predsjednika. Njima je bilo važno to što se vojska postavila kao brana pred rastućim utjecajem krajnje ljevice u Brazilu. Sjedinjenim američkim državama koje su strahovale od ponavljanja kubanske revolucije u drugim zemljama Srednje i Latinske Amerike, to je bilo sasvim dovoljno. Antikomunističku retoriku brazilskih vojnih pučista brzo su usvojile njihove kolege u Latinskoj Americi. Kada je 1966. argentinska vojska izvela državni udar, također ga je opravdala željom da se zemlja spasi od prijetnje s lijeve strane političkog spektra. Brazilska vojna hunta bila je ipak drugačija od drugih u Latinskoj Americi. Njezinih žrtava bilo je manje i njezin pritisak nije bio jak poput pritiska hunti u Argentini ili Čileu. Brazilski vojni režim da bome hapsio, zatvorao i mučio, no ta neodređenost sistema zaštitila ipak opoziciju od potpunog uništenja. Nasuprot e, Čileu, na primjer, gdje je bilo oko 3000 mrtvih i nestalih, a Čile je ipak puno manji demografski od Brazila, a naročito na nasuprot Argentini gdje je 30 tisuća ljudi poginulo ili nestalo od ruke diktature. Interesantno je također da je proces tranzicije ili redemokratizaciju zemlje proveden s pomoću generala koji su to izveli na dosta vješt način tako da su 79. godine donijeli zakon o amnestiji kojim su amnestirali zapravo sami sebe. I šest godina nakon toga im je to poslužilo da ih ne sude, ne proganjaju. Za razliku od Argentine, koja je takav zakon isto imala, ali ga je ukinula 2003. godine i omogućila otvaranje procesa protiv oficira koji su bili činili zločine ili su sudjelovali u njima. U Brazilu, dakle, on, zakon o amnestiji nije nikad ukinut i brazilski su oficiri mogli nastaviti svoje karijere bez javne osude i bez sudske osude. Postali su profesori na vojnim i policijskim e, akademijama, a vojne i policijske snage i dan danas nastavljaju premda ovaj puta u legalnim okvirima, nastavljaju sa represijom i suzbijaju upravo ekstremnom okrutnošću kriminalitet u velikim gradovima, prvenstveno u Rio de Janeiro, gdje se policija više nije mogla nositi sa narkotrafikantima i ostalim kriminalcima, pa je privremeni predsjednik e, Temer pozvao vojsku u pomoć da pokuša to riješiti. kada je 15. ožujka 1979. posljednji vojni predsjednik Joao Batišta Figueredu položio prisegu, u govoru je potvrdio namjeru vojske da se nastavi tranzicija prema civilnoj vlasti. U govoru je otvoreno rekao da Brazil treba biti demokracija. Ali vojnici nisu htjeli tek tako predati vlast. Leslie Battle piše. Jedna od njegovih prvih mjera bila je da u kongres pošalje zakon o amnestiji. Zakon je bio namjerno nejasan. Odnosio se na zločine počinjene s političkom motivacijom koje su počinili protivnici vojne diktature, uključujući i bivše naoružane gerilce, ali ostavio je otvoreno mogućnost da povezani zločini, akcije onih odgovornih za represiju, također ostanu nekažnjeni. Na njega se u pravilu gledalo, i to ne samo u režimu, kao zakon i za mučene i za mučitelje. Zakon o amnestiji stupio na snagu u kolovozu 1979. Nakon njega u Brazil su se iz izgnanstva vratile neke vođe opozicije. I to je bio pozitivan učinak zakona. Ali postoji ona druga strana. Do danas nitko od vojnika nije odgovarao za zločine počinjene za vrijeme diktature. S tim u vezi je i nešto što bismo mogli nazvati tranzicija sjećanja na diktaturu. Naime, proces tradicije sjećanja nije se oslanjao na osuđujući ili krajnje negativan stav u odnosu na vojnu huntu. Komisija za poginule i nestale osnovana je 1995. E, godine. Komisija poslije za amnestiju žrtava je osnovana 2001. godine, ali one su se usredotočile na obeštećenje i priznavanje statusa žrtve ne navodeći odgovorne za to. Dakle, ne navodeći one koji su ih učinili žrtvama, koji su ih mučili, proganjali, ubijali. I tek je komisija istine, koja je osnovana na inicijativu Savezne vlade, ona je djelovala od 2012. do 2014. godine, dakle to je relativno nedavno, tek je ona rekla, država je odgovorna, evo popisa odgovornih, riječ je o zločinu protiv ljudskih prava, žrtve su žrtve tih ljudi, no ni to nije bilo popraćeno nikakvim pravosudnim posljedicama prema ljudima odgovornima za žrtve. Ali čak i takav e, mekan pristup je u oficijskim krugovima shvaćen kao previše revašistički, stoga povjesničari govore o zapravo nepotpunoj tranziciji iz diktature u demokraciju. No sa povratkom demokracije krajem 80. godina diskurs se usredotočio na ustav, na socijalna prava, ekonomiju, monetarnu stabilnost, promjena valuta i tako dalje. S druge strane, u Brazilu je krajnja desnica i nakon redemokratizacije zemlje 1985. godine nastavljala sa indoktrinacijom smišljenom djelomično i u marketinškim organizacijama, kako je prijetnja komunizma tobože još uvijek opasnost u zemlji, na što upozoravam, evo na primjer Venezuela. Zadnje godine vladavine vojne hunte obilježili su generali Geisel i Figueiredo. Geisel je bio krut čovjek koji kao da je svojim ponašanjem opravdao stereotip koji je vladao njemu kao u njemačkom vojniku. Geisel je otac bio njemac, učitelj koji se doselio u Brazil. Geisel nikada nije napravio bilo kakvu pomirljivu gestu prema javnosti. Nije čak održao niti jednu konferenciju za novinare u Brazilu. U inozemstvu je pak održao samo jednu ali general Geisel bio je taj koji je napravio ključne korake u slamanju utjecaja tvrde vojne linije i koji je postavio Brazil na put povratka demokracije. Kako je on to sam rekao, prijelaz u demokraciju bit će spor, postupan i siguran. Njegov nasljednik, general Figueiredo, bio je zadnji predsjednik izabran iz redova vojske. Za razliku od Gajzela, on je bio otvoren prema javnosti i puno pristupačniji. On će biti vojni predsjednik koji je okončao razdoblje vladavine vojske. Doduše, nije on imao puno izbora. Vladavina vojske postala je mrska čak i dijelu vojnika. Thomas Kidmore piše. Pojavio se novi naraštaj vojnih časnika, koji su diplomirali na vojnim akademijama nakon 1964 više nisu bili nužno aktivisti protiv Vargasa ili čak Golarta, već su bili zabrinuti o slici koju je njihovo zanimanje imalo među sunarodnjacima. Žive priče o mučenjima sada su ukaljale cijelu vojsku. Zbog straha od ruganja, neki vojni časnici čak su prestali nositi uniforme u javnosti. Vidjeli su tvrdolinijaše kao one koji su njihovo zanimanje bacili u prašinu. Niti su ti vojnici više bili prijemčivi za psihologiju crvene opasnosti, kao što su to njihovi stariji kolege bili. Tvrda linija gubila je potporu tamo gdje je ona najviše značila, u časničkom zboru. Na sve je to došla skoro očajna ekonomska situacija. Vojska je preuzela vlast s izgovorom da želi provesti i ekonomske reforme. Rezultat njezine više od 20 godina duge vlasti bila je ekonomska situacija zbog koje neke vojne jedinice nisu imale bojevog streljiva. Ako je vojsci bilo tako loše, civilima je bilo još gore. I rođen je pokret, javio se pokret Dirateš Ža, dakle izravni izbori, opći izravni izbori odmah za predsjednika, koje su vodili u političkom, političko-ideološkom spektru recimo umjeren e, centar, e, lijevi, desni centar, a i stranke ljevice. Drugim riječima, zapravo su svi bili, osim krajnje desnice, su svi bili protiv toga da se diktatura nastavlja i tražili da se društvo ponovo vrati u demokratske, normalne demokratske e, tokove. Dakle, kraj diktature je potakao i taj pokret Direta Žeža i prvi je izabrani predsjednik, premda još neizravno, u kongresu bio Tankredu Neveš. Tankredu Neveš, no nije uspio, bio je izabran, ali nije uspio preuzeti dužnost jer je dobio težak moždani udar, te je uskoro i preminuo a njegov potpredsjednik Jose Sarney preuzeo dužnost predsjednika i upravljao zemljom do kraja 1989. godine, kad je pak izabran prvi predsjednik u demokratskom toku povijesti brazilske, općim pravom glasa, Fernando Collor de Melo, Fernando Collor de Melo je 1. siječnja 1990. godine preuzeo dužnost i tako je zapravo počeo povratak Brazila u demokratske tokove. Leslie Battle i Jairo Nicolau u Kembričkoj povijesti Latinske Amerike u knjizi o brazilskoj povijesti nakon 1930. pišu da se za Brazil nakon vojne diktature može reći da je to demokracija birača, a ne demokracija građana. Također pišu da bi se za brazilsku demokraciju moglo reći da je ona formalna, zbog toga što zanemaruje ekonomska i socijalna prava građana. U toj zemlji početkom 2000. jedna trećina stanovništva živjela u krajnjem siromaštvu a mala elita ima golemi dio bogatstva i moći. Leslie Battle i Jairo Nikolau još pišu i ovo. Veliki razlog za zabrinutost na početku 21. stoljeća je krhkost vladavine zakona, nakon više od desetljeća demokracije. Za veliki dio stanovništva temeljne građanske slobode ostaju neodgovarajuće zaštićene i jamčene od sudova, te postoje velika narušavanja ljudskih prava, mnoga od njih počinjena i od državnih snaga i vojne policije. U tako krhkoj demokraciji prijetnja vojnim angažmanom ili pokušaj da se vojnim mjerama uprave demokracijom nikada nije predaleko. Ako tako promatramo stvari, ako se sjetimo dakle te bojazni e, u odnosu na vojsku, onda možemo reći da e, diktatura na neki način i danas živi, premda je do 2016. E, godine bila gotovo posve neprimjetna. Naime, postojao je diskurs desnih političkih snaga, krajnje desnice, koja je priznaju da je u tom razdoblju, u razdoblju diktature, dakle između 1964. i 1985. godine, priznaju dakle da je dolazilo do ekscesa, kako kažu, ali minimiziraju težinu tih ekscesa. Ima čak i snaga i dan danas koje vrednuju to razdoblje vojne diktature tako što žale što nije bila žešća i što nije dulje trajala. To se vidjelo vrlo dobro 2016. godine kad je zastupnik e, jedne minorne stranke sa dva zastupnika u Saveznom kongresu, Jair Bolsonaro, on je branio svoj glas koji je davao za smjenjivanje predsjednice Republike Dilme Rusev, tako da je svoj govor, svoj glas posvetio pukovniku koji se zove Carlos Alberto Briljante Ustra, a taj je pukovnik za vrijeme diktature bio na čelu civilnih i vojnih snaga u São Paulu i osobno je odgovoran za smrt 71 osobe. On je bio, na primjer, taj koji u zatvoru svojedobno mučio upravo i predsjednicu Dilmu Rusev, koju Bolsonaro smjenjuje, posvećujući svoj glas njezinom učitelju. Taj je pukovnik dvije godine kasnije postao, dakle 2018. godine, postao na neki način figura bolsonarizma, pop zvijezda s majicama, sa naljepnicama i Bolsonaru koji će biti u desetom mjesecu 18. godine izabran za predsjednika, brani taj mit o diktaturi, on ne smatra da je ona bila okrutna, nevaljala, žestoka, nepravedna, nedemokratska. On smatra, i čak je rekao to javno, da je problem u tome što za vrijeme diktature nije ubijeno 30.000 ljudi kao u Argentini. Dakle, trebalo ih je još više mučiti i još više ubijati. Godine 2002. na izborima za brazilskog predsjednika pobjedio je kandidat radničke stranke PTA Luizi Nasio Lula da Silva. Njemu je to bila četvrta kandidatura za predsjednika. Prvi je put na predsjedničkim izborima izgubio 1989. od Fernando Color de Mello. Sljedeća dva poraza pretrpio je 1994. i 1998. od Fernanda Enrique Cardoza. Četvrti put je za Lulu, taj nadimak on je dodao u svoje ime i prezime, bio sretan. Na izborima 2002. dobio 61,5% glasova. I tako je taj bivši čistač cipala, ulični prodavač i radnik u tvornici postao predsjednik Brazila. Ono što ga izdvajalo od ostalih kandidata činjenica je da je vođa sindikata metalaca vodio proteste i demonstracije protiv ekonomske politike vojne hunte i da mu je to donijelo hapšenje i optužbu da je prekršio zakon o nacionalnoj sigurnosti. Sud ga je zbog toga osudio na tri i pol godine zatvora. Lula je odlukom Vrhovnog vojnog suda onda pušten iz zatvora prije odsluženja cijele kazne. Činilo se da je demokracija u Brazilu konačno učvršćena. Danas više stvari nisu tako blistave. Lula je u zatvoru, optužen i osuđen zbog korupcije, a za predsjednika je izabrana osoba koja otvoreno hvali vladaminu vojne hunte. Govori magistar Želimir Pravo. S tim da je desnica, krajnja desnica, je u Brazilu diabolizirala prvenstveno radničku partiju, PT, koja bi tobože bila organizator komunističke unifikacije na cijelom južnoameričkom podkontinentu, koja da bome antikršćanske prirode, koja uništava tradicionalnu obitelj, koja seksualizira djecu, koja nameće rodnu ideologiju, drugim riječima iz perspektive desnice to se smatra razaranjem brazilskog društva. I tako jedan dio birača, prvenstveno birača krajnje desnice, prihvaća prikazivanje diktature kao zlatnoga doba, za vrijeme kojega je tako objašnjavaju, eliminiran komunizam, dakle ukinuta je ta opasnost od komunizma, uvedeni red, korumpirani su političari uklonjeni. To je pogled koji je, da kako posve udaljen od stvarnosti. Vojni režim bio izrazito korumpiran, a upravo je pod vojnom vlašću došlo do eksplozije urbanoga nasilja koje se nažalost nastavlja i do danas. Ne zbog političkih, više zbog socijalnih elemenata. I sada imamo toga čovjeka, kapetana vojske u rezervi i neprimjetnog zastupnika 20. godina u Saveznom kongresu koji se zove Jair Bolsonaro, koji je dakle eksponent krajnje desnice iz građanskih vojnih krugova i koji je izabran dijelo upravo na tezi da je politika kao takva diskreditirana, da su svi političari korumpirani, kao argument mu služi velike antikorupcijski procesi, perionica e, automobila i drugi antikorupcijski procesi, s tim da on prebacuje na radničku stranku odgovornost, e, ona je za to kriva, prema tome nju valja oboriti sa vlasti. I na mu je uspjelo da tolika zaljulja taj brazilski brod pun nezadovoljnika krizom, socijalnom ugroženošću, neimaštinom, nestabilnošću, opće nepovjerenjem u, pravosudni sistem, nepovjerenjem u politički sistem, uspjelo mu je tako zaljuljati taj, taj brod da su birači zaista odbili PT, ali s njim su odbili i republikansku umjerenu desnicu ili desnicu centra. Što će to dovesti dovesti, do čega će to dovesti u budućnosti, to tek treba, tek treba vidjeti. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Renato Drvodelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.